g'ayri dinlar toti bor Müslüm Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüm Andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni dur Andalus. Gayrı diller tartıp algen Bizni mülktür Endelus Kitaplarda namı kalgen Bizni mülktür Endelus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان سقوطية قدر deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Alfonso 4-chi kuni jang qilaman degan edi, lekin bu hilagar, yolg'onchi juma kuni jang qildi. Alhamdulillah Yusuf ibn Tashfindek hakim zot bor edi. Tadbirlik odam bor edi. Buni askarlardan yashirib o'z holatiga tartib intizomga kelib tayyor holatda turuvdi. Alfonso hujum qildi. Chunki bularda tabiati shunday, yolg'onchilik, hiylagarlik, ahdlarni buzishlik o'zlarining tabiati shu edi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh askarni ikki qismga bo'lgan edi. Birinchi qismi oldingi tarafda, ikkinchi qismi orqa tarafga. Ammo birinchi bo'limida oldingi qismdagi askarga Mu'tamid ala ibn Abbod o'zi qo'mondan bo'lishligini talab qilgan edi. Mu'tamid Alloh ibn Abbot bilan Andaluslik mujohidlar birga bo'lib oldida jang qilishligini xohladi va bunga Yusuf ibn Tashim rahimahulloh rozi bo'ldi. Chunki Mu'tamid Alloh ibn Abbot uzoq yillardan beri bo'lib kelgan uyatni, orni shu jangda yo'q qilishligini xohlagan edi. Haqiqatan or ediki, uzoq yillar kofirga, nasroniyga jizya to'lab yashashlik. O'sha Zallaqa jangida go'yoki yub yubaraman shu oldingi o'tgan ayblarimni dedi. Demak, askar ikki qismga bo'lindi. Avvalgi oldi tarafida 15 ming askar, bularni boshchisi Mu'tamid Ali ibn Abbad. Yusuf ibn Tashfin ikkinchi qism orqa tarafdagi askarga qo'mondan bo'lib jang maydonidan uzoqroq adirlar orqasiga joylashdi. Va Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh 15 ming askardan 4 mingini yana o'zlaridan ham uzoqroqqa joylashtirdi. Ya'ni tamomiy orqa tarafdagi difoga. Bu 4 ming kishi eng mahoratli jangchilardan saralab olingan edi. Sudandan kelgan jangchilar bo'ylari uzun, qo'llarida hindi qilichlar, uzun nayzalarni ko'targan kishilar edi. Eng mahoratli chavandozu askarlarni 4000 ni eng oxirgi nuqtaga qo'ydi. Bu Yusuf ibn Tashfinda jang uslubi strategiya jihatdan joy egallashligi xuddi Khalid ibn al-Walid radhiyallohu anhu ni jang uslubiga o'xshab ketar edi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh tarix o'qib, tarixdan ibrat olgan kishi edi. Faqatgina Xolid ibn al-Validni Valaja jangidagi bo'lgan shu uslubi emas, balki Nu'man ibn al-Muqarrinni Nahavon jangidagi uslubi ham shunday bo'lgan edi. Demak, Yusuf oldingi tarixni, musulmonlar tarixini yaxshi o'zlashtirgan va bundan ibrat olgan edi. Jang boshlandi. Avvaliga qo'yilgan askar 60 ming Nasroniy askariga bas kelib sabr toqat bilan jang qildi. Bularning boshchisi Mu'tamid Alloh ibn Abbad o'sha kunda shunday jang qildiki, 3 ta oti o'lib, o'zi dushman tarafidan chachiragan qonlar sababidan Mu'tamid mutlaq tani bo'lmaydigan ahvolga kelgan edi. Qarang, jang maydoni insonni qanday tarbiya qilgan. Kecha yaqinda nasroniylarga jizya berib turgan kishi bugun avvalgi safda bahodirlarcha jang qilib turibdi. Asr vaqti bo'lgandan keyin Yusuf ibn Tashfin o'zi bilan birga bo'lgan kishilarga buyruq beradiki, jangga tushinglar. Ikki qismga bo'lib Yusuf birini avvalgi turgan kishilarga yordamga yuborib, ikkinchisini orqa tarafidan aylanib kelib nasroniylarning haymasini yoqib yuboradi. Bu nimaga dalolat qiladiki, bilib qo'ysinlar nasroniylar Yusuf ibn Tashfin orqa tarafdan kelganligini degan bir ishora edi. Nasroniylar tamomiy tushkunchaga tushib qoladi. Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni birinchi bergan zarbasida asrdan keyin 10 mingta nasroniy o'lgan edi. 10 mingta subhanalloh. Muarrixlar tarixda yozishcha o'sha vaqtda Yusuf ibn Tashfin o'zi safda avvalda kirgan edi. O'zi bir necha marotaba halokatga yo'liqib shahid bo'lishlikka juda oz qolgan edi. Shomdan ozgina oldin Yusuf ibn Tashfin yana ishora qilib buyruq qiladiki, uzoqdagi 4000 ta mahoratli jangchilarga maydonga tushinglar, kofirlarni, nasroniylarni qirib kelinglar. Haligi 4000 mahoratli jangchilar qo'liga hindu qilichini olgan kishilar nasroniylarni tak tugidan yo'q qilib o'ldirib keladi. Subhanalloh. Zallaqo jangi deb nomlandi. Nima uchun Zallaqo? Zallaqo deb sirg'anchi bo'lgan makonni aytiladi arab tilida. O'sha kunda nasroniylardan 59500 50 kishi qatl qilingan. 59550 nasroni o'lgan. Juda ko'p o'lim bo'lganligi, juda ko'p qon to'kilganligidan, hattoki haligi toshliq bo'lgan makon bo'lgan o'sha zallaqa to'kilgan qonlar evaziga otlar ham oyog'ida tura olmaydigan sirpanchiq bo'lib ketgan. Shuning uchun o'sha joy zallaqa sirpanchiq joy deb nomlandi sirpanchiq, qonlar evaziga sirg'anchiq bo'lib jang bo'lgan. 59550 ta nasroniy o'ldi. Allohu akbar. Haqiqiy Alloh taolo tomonidan berilgan nusrat edi. Nasroniylardan qochib qutulib qolganlari 450 ta bo'lgan. Ularning ichida Alfonso 6-chi ham bo'lgan. Bu 450 ta nasroniylar darbadar bo'lib kechqurunda qochgan edi. Tulay-tula tarafga qochdi. Qochganlardan 100 kishi esan omon kirib oldi. Qolgan 350 tasi yo'lda jarohat olgan, zaiflashib qolganligi uchun yo'lda o'zida o'lib ketadi. Birodarlar, bu Zallaqa jangi tarixdagi Yarmuk bilan Qadisiya jangiga ikkovsiga misol qilinadigan jang bo'lgan. Bu jangda musulmonlar tengsiz mislsiz g'animatlarga ega bo'ladi. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh ularni jamlab hamma Andalus amirlarini katta olimlarni jamlab birlikka, jamoatga da'vat qilib bor olgan g'animatlarini bularga topshirib, yana o'zi Mag'rib Marokashga yo'l oladi. Bu bahodir jangchi qo'rqmas pahlavon haqiqatda aytganimizdek tillo bilan, balki tillodan qimmatroq narsa bilan ismi tarixda yozilib qolgan Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh qaytib ketadi. Bu kishi o'sha jangda ishtirok etgan vaqtida nechchi yosh deb o'ylaysiz? Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh o'sha jangda 79 yosh edi deydi. Allohu akbar. Allohu akbar. 79 yoshda. Kecha yaqinda Musa ibn Nusayrni 75 yoshida otini ustida jang qilganligi bu kishini holati yigitlar g'ayratini bizga ko'rsatib bergandi. Bugun bo'lsa Yusuf ibn Tashfin 79 yoshida otini ustida jang qilib turibdi. Nima uchun birortasini jo'natsa bo'lardi-ku? Yo'q. Shoyat Alloh yo'lida shahid bo'lsam, shoyat Alloh yo'lida qurbon bo'lsam, jannatga yetib olsam degan maqsadda kelgan edi. Lekin bu birodarlar faqat islom tarixidagina bo'ladigan narsa. Faqat islom tarixida ro'y beradigan mana bunday 79 yoshida otini ustida jang qilishlik. Alloh subhanahu va taolo bu kishilardan rozi bo'lsin. Mag'ribga qaytib borgandan keyin Andalusda to'satdan kutilmagan voqea ro'y beradi. Andalusdagi amirlar g'animat talashib bir-biri bilan yana jang qiladi subhanalloh. Bu yerda olimlar balki boshqa islom o'lkalaridagi olimlar Yusuf ibn Tashfinni oldiga boradi. Ya Yusuf, nima uchun bizni bu holatga tashlab ketdingiz? Yana qayting Andalusga. Holatni o'zingiz boshqaring. Andalusni murobitlar davlati qatoriga qo'shib oling. Bizga bu amirlar kerak emas. Bu amirlar mana sizdan keyin g'animat talashib bir-biri bilan urushib janjal qilib yotibdi. Yusuf ibn Tashmin rahimahulloh bundan ehtiyot bo'ladi. Qanday qilib Andalusga borib musulmonlar bilan jang qiladi? Umarolar bular hammasi musulmonlar qanday qilib jang qiladi? Bu holatdan ehtiyot bo'lib o'zini chetga olib turgan vaqtida hamma tarafdan fatvolar keladi. Hattoki Shomdan al Hamid al-Ghazali rahimahullohdan ham fatvo keladi. Va yana Abu Bakr Tartushi rahimahullohdan ham fatvo keladi. Yusuf, kiring Andalusga, o'zingizni murobitlar davlatiga qo'shib oling. Bu fatvolar kelgandan keyin Yusuf ibn Tashmin rahimahulloh yana Andalusga kirib boradi. Andalusga 479-hijriy sanada Zallaqa jangini yakunlab ortga qaytgan bo'lsa, 4 yildan keyin 483-hijriyda Andalusga yana kiradi. Andalusga kirganda Yusuf ibn Tashfin kecha yaqinda 4 yil oldin birlikka da'vat qilib, ularga g'animatlarni tashlab, Nasoroni quvib chiqib, Nasorolarni qatl qilib chiqib ketgan Yusufga umarolar qarshi turadi endi. Umarolar jang qiladi subhanalloh. Kim deysizmi? O'sha Mu'tamid alallohi ibn Abbad jang qiladi Yusufni qarshisiga. Lekin Yusuf ibn Tashmi rahimahulloh bular bilan jang qiladi, chunki har bir tarafdan fatvo kelgan, majbur bo'lgan Andalusni murobitlar davlatiga qo'shmasa bo'lmaydigan, bu holatga tashlasa yana nasroniylar hukmdor bo'ladigan. Shuning uchun bularga qarshi jang qilishga majbur bo'lib, barcha Andalus shaharlarini murobitlar hukmi ostiga, davlatini ostiga kirgizadi, qatoriga qo'shadi. Hattoki ancha oldin nasroniylarga o'tib ketgan Saragosa shahrini ham murabitlar davlati qatoriga qo'shadi. Murabitlar davlati Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Fransiya janubidan tortib Afrika yarimigacha amir bo'lib bitta bayroq ostida boshqaradi. 500-hijriy sanagacha shu holatda davlatni boshqarib 500-hijriy sanada vafot qiladi. Alloh taolo bu kishini o'z rahmatiga olsin. O'zini jannatiga daxil qilsin. Bu kishi 100 yoshga to'lganda vafot qiladi. 100 yosh. Subhanalloh. Bu kishi bir lahza ham dunyoga fitnalanmagan, dunyoga aldanmagan, mansabga aldanib qolmagan. Bu kishi faqatgina kiyadigan kiyimi qo'pol matodan tikilgan, yeydigan arpa unidan tayyorlangan non, ichadigan narsasi tuyani suti bo'lgan. Hatto oxirgi lahzasigacha. Alloh taolo Yusuf ibn Tashfindan rozi bo'lsin. Abu Bakr ibn Umar Lamtuniydan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Abdullah ibn Yasin dan ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Yahya ibn Ibrohim al-Judalidan ham Alloh rozi bo'lsin. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh o'rniga o'g'li Ali ibn Yusuf ibn Tashfin hukmronlikka o'tiradi. Alfonso 6-bo'lsa o'sha Zallaq jangidan keyin 1-2 oy o'tmasdan qo'lidan ketgan mol-mulkdan alamlanib uyda vafot etadi. O'rniga buni ham o'g'li boshliq qilib tayin qiladi, lekin nasroniylarda quvvat yo'q edi, yana qaytadan oyoqqa turib ketgan. Ali ibn Yusuf ibn Tashfin Andalusda ish boshlaydi. Imkon qadar nasroniylar tomonidan tortib olingan yerlarni ozod qilishlikda jiddiy jahd qilib harakat qiladi. Saragosa shahri Andalusning shimol-sharqiysida joylashgan. Bu nasroniylar mulkiga o'tib ketgan edi. Buni ozod qilib, yana murobitlar musulmonlar mulki ostiga olib kiradi. Shunday qilib Ali ibn Yusufni vaqtida yana Andalus hududlari Fransiya hududlariga Pireney tog'lari yon bag'irlarigacha yetib boradi. Tulaytula aytib o'tdik, Andalusda eng puxta qurilgan, hamma tarafi o'ralgan, bir tarafdan kiriladigan, o'sha taraf ham tog' o'rtasidan yo'lakchadan kiriladigan shahar Tulay tulani olishlikka harakat qilgan musulmonlar. Haqiqatan aytishligimiz kerakki, bu urinishlarda ko'plari zoyi ketgan, olish olmagan. Lekin atrofdagi qishloqlar, atrofdagi vodiylarni olishlikka muvaffaq bo'lishgan. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh vafotidan keyin 501-hijriyda Yana nasroniylar bilan musulmonlar o'rtasida katta jang bo'lib o'tadi. Bu jang tarixda aqliy ish deb nomlangan. Bu aqliy ish jangida Ali ibn Yusuf ibn Tashfin qo'mondan bo'ladi o'zi. Nasroniylar tarafida bo'lsa Alfonso 6-ning o'g'li boshchilik qiladi. Bu jangga ham Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan musulmonlarning qo'li baland kelib, bu jangda nasroniylardan 23 mingtasi qatl qilinadi. Shu kabi janglar qilib 509-hijriy sanagacha musulmonlar ketma-ket g'alabalar qozonib, hattoki Juzurul Bilyar, Bilyar jazirasi Muluk Tawaif davrida nasroniylarga o'tib ketgan edi. O'shani ham qaytarib olishadi. Hijriy 512-sanaga kelganida Mag'ribda murobitlar mamlakatini o'zida qozonchilar bosh ko'taradi. O'sha qo'zg'olonchilar bosh ko'tarishligini sababidan Andalusda ketma-ket ikkita jangda musulmonlar mag'lubiyatga uchraydi. Bu janglar Qatanda va Qulayya degan janglarda musulmonlar chekinishga majbur bo'ladi. Ali ibn Yusuf ibn Tashfin davrida agarchi bu kishi otasidek mujohid, taqvolik, hikmatli, tadbirli inson bo'lsa-da, murobitlar moli dunyoga oldanishgan. Moli dunyoga fitnalanishgan. Ali ibn Yusufni davriga kelib murobitlarni davlatida gunohlar ko'payib boshlagan. Chunki bu Alloh subhanahu va taoloni qo'ygan qonuniki cho'qqiga chiqqandan keyin albatta yiqilishlik bo'ladi. Bu yiqilishlik sabablar bilan bo'ladi. O'sha sabablarni islom ummati qilmaslik kerak. Qilmasligi talab qilingan sabablaridir. Lekin bu Allohning sunnati bo'lib qoladi qiyomat kunigacha. Bir oliylikka ko'tarilgandan keyin albatta yana pastga qaytishligi bo'lgan edik. Ali ibn Yusuf ibn Tashfinni davrida jihad to'xtovsiz davom etib turgan bo'lsa ham kishilar moli dunyoga fitnalanib, ko'p murobitlar davlatda fitna fasod, ko'p gunoh kabiralar bo'lar edi. Agarchi ichlarida olimlar ko'p bo'lsa ham. Birodar, din juda barkamol, juda hayotni har bir nuqtasini egallagan bir dindir. Murobitlar agar to'xtovsiz jihod bilan shug'ullangan bo'lsa, ikkinchi taraf bo'lgan insonlarga din ta'limoti, haqiqiy dinni tushuntirishlik oz bo'lgan. Chunki bular jihad bilan mashg'ul bo'lib, ikkinchi din ta'limoti, haqiqiy din ruhini insonlarga o'rgatishlik zaif bo'lgan. To'g'ri, murobitlar davlatini ta'sis qilinishida Abdulloh ibn Yasin, undan keyin Abu Bakr ibn Umar al-Antuni, Yusuf ibn Tashfin rahimahullohni davrlarida bu davlat boshqaruvi juda har tarafi barobar ketgan. Ilm sohasida, idora sohasida boshqa-boshqa, hattoki mana Andalus tarixida o'tgan Abdurrahman Nasr rahimahullohning davrida hamma tarafi teng bo'lib boshqarilgan edi. Ilm, idora, siyosat, tijorat, iqtisod, ma'rifat, madaniyat hammasi teng edi. murabitlarni jihad bilan mashg'ul bo'lib din ta'limoti, din ruhiyati so'slashgandan keyin gunoh ko'paygan. Murabitlar davlatida ma'siyatlar vujudga kelgan. Endi molga fitnalanishligi va o'sha molni ko'payishligi bilan jihad to'xtovsiz bo'lib turgandan keyin g'animatlar ko'payishligi bilan insonlarning qo'liga ko'plab mol dunyo tushadi. O'sha mol dunyo ko'paygandan keyin insonlar din ta'limotidan uzoqlashgan, ruhiy, ma'naviy oziqalar oz bo'lgandan keyin o'sha mollar bilan insonlar gunoh qila boshlagan. Albatta insonga gunoh qilishlik uchun ham mol dunyo kerak. Aroq ichish uchun ham mol dunyo kerak, zina qilishlik uchun ham mol dunyo kerak. Xullas mana bu narsalar o'z-o'zidan boshlanavergan. dini ta'limotdan uzoqlashlik, qo'lga mol tushishlik natijada o'sha mol bilan gunohlar ko'payishligi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu moli dunyoda yo xair yo fazil deb kelgan. Lekin sharti bu moli dunyo xair bo'lgan, fazil bo'lgan narsani to'g'ri yo'lda ishlata bilishlik bilan. Agar noto'g'ri yo'l bilan ishlatiladigan bo'lsa, bu xair, bu fazil o'ziga tog'lar misolida gunohni ko'paytiradigan narsaga aylanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi asrasin. Lekin yana savol tug'ilishligi mumkinki, o'shanday gunoh ko'payib ketgan bo'lsa, o'shanday dindan uzoqlashib ketgan bo'lsa insonlarda aksar qismi o'shanday molga fitnalanishlik bo'lgan bo'lsa, bu mol sababli gunohlar ko'paygan bo'lsa, ulamolar qayerda? Qayda qoldi ulamolar Andalus uzra to'lib toshgan murobitlar davlatida yetishib chiqqan Abdullah ibn Yasin, Abu Bakr ibn Umar de shogirdlari qani degan savol tug'iladi. Haqiqatan aytishligimiz mumkin, murobitlar davrida murobitlar davlati qatoriga qo'shilgandan keyin 500 hijriydan keyingi davrlarda olimlar muhim bo'lgan masalalarni qo'yib, dinda asli bo'lgan masalalarni qo'yib, insonlarni islohati bilan shug'ullanishligini tark qilib, far'iy bo'lgan masalalar bilan shug'ullanib ketdi. Bu ham darsimizdan olinadigan asosiy xulosa, asosiy foydalardan biri deb o'ylayman. Eshitib turgan birodarlar, eshitib turgan hattoki ilm yo'lini tanlagan kishilar bo'lsa, xulosa olishlarini juda umid qilar edim. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus, g'ayri dillar tortib olgan, bizni mulkdir Andalus. Kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizdir Andalus,